سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır. Ezeli ve ebedi hayat sahibi olandır. Kayyumdur.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 Daha önce insanlara bir hidayet olarak Tevrat ile İncil'i indirdi. Böylece Furkan'ı hak ile batılı ayıran bütün kitapları indirdi. Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için pek şiddetli bir azap vardır. Allah aziz, kudreti daima galip gelendir. İntikam sahibi, yapılan haksızlıkları cezasız bırakmayandır. İnna Allah la yakhfa alayhi fil ardı ve la fis Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. La إله إلا هو العزيز الحكيم Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O aziz, kudreti daima galip gelendir.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 Onun bir kısmı muhkem ayetlerdir ki onlar kitabın anası, esasıdır. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Ama kalplerinde bir eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için hemen ondan müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde rasih, derinleşmiş olanlar da biz ona inandık. Hepsi Rabbimiz tarafındandır derler ve o gizli hakikati izhar ederler.'' ve ondan selim akıl sahiplerinden başkası ibret almaz. Rabbena la tezir kulubena ba'de iz vedeytena ve hab min ledunke rahme inneke entel vehhab. Hem onlar derler ki Rabbimiz bize hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi haktan eğritme. Bize tarafından bir rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki Vehhab çok ihsan edici olan ancak sensin. Rabbena inneke cami'un nasil yevmin la raybe fih. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Rabbimiz hakkında şüphe olmayan geleceği muhakkak bir günde insanları bir araya getirici olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'â ve ulâike hum vakûdun Şüphesiz ki inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. İşte onlar gerçekten cehennem ateşinin yakacağı olanlardır.'' كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Bunların adeti Firavun ehlinin ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı. Allah da onları günahları sebebiyle yakalayıvermişti. Allah ise azabı pek şiddetli olandır. والذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد Ey Resulüm! O inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sevk edileceksiniz. O ise ne kötü bir yataktır. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ Bedir'de karşılaşan iki cemaatle elbette sizin için bir delil vardır. Bir cemaat Allah yolunda savaşıyordu. Diğer ise kafir idi ki kendi göz görüşleriyle onları, o müminleri karşılarında iki misli olarak görüyorlardı. Allah dilediği kimseye yardımı ile kuvvet verir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinler kabilinden nefsin arzu duyduğu şeylerin sevgisi insanlara süslendi, güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak yerin güzeli Allah katındadır.''